Yollar çoxdur. Şeytanın insanlara göstərdiyi yollar çoxdur. İlk dəfə Allah subhanətə alə iblisi öz rəhmətindən qovarkən iblis Allahdan möhlət istəyir. Möhlət istəyir ki, mənə qiyamətə qədər möhlət verir. Allah da ona o möhləti verir. Sonra iblis nə deyir? Deyir ki, mən qiyamətə dək sənin qullarının yolların üstündə oturacağam. Sağlarından, sollarından, önlərindən, arxalarından onlara yaxınlaşacağam. Əksəriyyətini şükr edən görməyəcəyəm. Əksəriyyəti kafir, müşrik, münafiq, cahil olacaq. Cəhənnəmli olacaq. Həqiqətən də elədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yer üzündə olan insanların hər 100 nəfərindən 99-u cəhənnəmlik. Allah bizi o təklərdən etsin şükr edənlərdən, adlardan. Onlardan olmaq üçün də bir dənə yeganə yol var ki, o yolu tutub getmək lazım. Hansı yoldur o yol? Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində Allah subhanətə alə buyurur. Əs-səbiqunəl əvvəlun minəl mühacirinə vəl-ənsar vəl-ləzinə təbəəvhum bi ihsənin radiyallahu anhum və radu anhum və əəddə ləhum cənnətin təcri təhtihəl-ənhər xalidinə fihi əbədə ذلك الفوز العظيم xalidinə fiyhə əbədə zəlikəl fuzul azim. Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara, həmçinin onların yolunu tutub gedən əməli salih möminlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu böyük uğurdur. Diqqət edin, artıq gün kimi aydındır. Məlumdur ki, mühacirlər və ənsar Allahın razılığını qazanıb, cənnəti qazanıb. Bunu yəqin bilir həm mühacirlər, həm də ənsar, Mədinə əhli. Möminlər cənnəti qazanır. Onların yolunu tutub gedənlər də Allahın razılığını və cənnəti qazana bilər. Ancaq o yolu tutub gedənlər və mühacirlərə, ənsara baxsanız, onların həyat tərzinə nəzər salsanız, diqqət yetirsəniz, tərcümeyi halını oxusanız, görərsiniz ki, onlar azğınlıq içində yaşayırdılar. Pozğun bir cəmiyyətdə yaşayırdılar. Əksəriyyəti şirk edir, küfr edir. Bəs necə oldu ki, Allahın razılığını qazanan insanlar oldu? Cənnəti qazanan insanlara çevrildilər. Necə oldu? Birdən-birə dəyişdilər. Onları nə dəyişdi? İmam Malik ibn Ənəs rahimahullah deyir ki, bu ümmətin əvvəlinciləri nəyin sayəsində islah olmuşlarsa, axırıncıları da ancaq onun sayəsində islah ola bilərlər. Əvvəlinciləri mühacir və ənsar şirkin, küfrün içində idilər. Onları nə düzəltdi? Onları nə düzəltdisə, indikiləri də ancaq o düzəldə bilər. Nə pul, nə iqtisadi güc, vəzifə, ordu və s. insanlara kömək olan deyil. Kömək ancaq Allahın və Peyğəmbərinin kəlamıdır. Bu kəlama riayət edincə, Allahın və Peyğəmbərinin buyurduğunu yerinə yetirincə, Allahın razılığını və cənnəti qazanmaq mümkündür. Buna riayət edən sahabələrin həyatını oxusaq, onların yolunu tutub geçsək, həmin o mühacir və ənsanı. Onlarla bərabər Peyğəmbər s.ə.v-in hovuzunun yanında, başında toplaşacaq. Qiyamət günü onlarla bərabər də cənnətə gedəcək inşallah. Bu sahabələr haqda məlumatınız olmalıdır. Və bugün mən sizə bu sahabələrdən biri haqda danışacağam. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh var. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh Məkkədə dünyaya göz açmış Huzəl qəbiləsində böyüyüb boya başa satmışdı. Bu sahabə İslamı ilk qəbul edən 6 müsəlmanın 6-cısı idi. İlk qəbul edənlərdən. İslamı nə cür qəbul edir? Deyir ki, bir dəfə mən Utbə ibn Muhitin qoyunlarını otardım. Utbə ibn Muhit müşrik idi, qəbilə başçısı. Bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və Abu Bakır yanıma gəldilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə oğlum, qoyunlar süd verirmi? deyə soruşdu. Dedim, bəli, verir. Ancaq bu əmanətdir. Mən əmanətə xəyanət edə bilmərəm. Sənə süd verə bilmərəm. Peyğəmbər s.ə.v gülümsədi və yenə soruşdu. Oğlum, erkək heyvanla cütləşməmiş bir toğlunu yanıma gətir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh öz-özünə fikirləşir ki, bu toğlunu neyin? Erkək heyvanla cütləşmirsə, bu süd verə bilməz. Mümkün deyil. Möcüzə o baş verməlidir ki, bu süd versin. Möcüzə də baş verir. Peyğəmbər s.ə.v əlini qoyunun əmcəyinə sürtür, bismillah deyir və başlayır qoyunu sağmağa. Bir qap süt sağır, özü də içir, Abu Bakr radiyallahu anhına verir, sonra quru deyir, qoyunun əmcəyi quruyur. Elə bir ki, əvvəlki kimi. Bu hadisədən sonra bir qəlbimə artıq hidayət gəldi. Artıq onun Allahın elçisi olduğuna iman gətirdi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm çıxıb gedəndə başını sığalladı. Bir də Allah sənə rəhm eləsin. Ağıllı oğlansan. Və çıxdı getdi. O gündən sonra artıq Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh İslam'a meyil edir. Bu sahabə həddən artıq arıq, bəstəboy, çox mülayim, lakin dində möhkəm, iradəli bir sahabə idi. Bu sahabənin ən üstün cəhəti Quranı yaxşı bilməsi idi. Quranı Demək olar ki, hamıdan yaxşı bilir. Düzdür. Raşidi xəlifələr də Quranı yaxşı bilirdi. Digər sahabilər də yaxşı bilirdi. Lakin bu sahabə Quranın mənasını bilməklə yanaşı, həm də onu gözəl oxuyurdu. Məlahətli səsi var idi. Sahabə deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-dən 10 ayə öyrənərdik. Onu əzbərləməmiş, mənasını başa düşməmiş izahını, təsdirini öyrənməmiş və ona əməl etməmiş, sonra da onu başqalarına öyrətməmiş, növbəti ona ayəni öyrənməzdir. Bu minvalla təsəvvür edin, Abdullah ibn Məsud radiyallahu Quranı əzbərləyir, başdan axıra verir. Bu minvalla. 6 mindən çox ayə var. Görün, indi bunlar nə cür insanlar olur. Yer üzündə gəzən Quran. Bu sahabələr hamısı belə olur. Sanki Quran yer üzündə gəzir. Canlı şəkildə onu görürsən. Quran-ı kərim. Sahabələr bir nümunə idi insanlara. Bu sahabə Peyğəmbər s.ə.v-in daim diqqətində olur. Peyğəmbər s.ə.v bu sahabəni həddən artıq çox istəyir. Və bir dəfə yolda rast gəlir Rasulullah s.ə.və o da xaiş edir ki, ondan Qurandan oxusun. Və Abdullah Məsud təəccüblə deyir, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olur. Mən kiməm ki, sənin qarşında, sənin huzurunda Quran oxuyum. Deyir, oxu. Mən istəyirəm, sən oxuyasan, səndən eşidir. Və sahaba başlayır oxumağa Ən-Nisa surəsindən. Oxuyur, oxuyur, gəlir, çatır bu ayələrə. Və keyfə izəcinə min kulli ümmətin bi şəhidin və cinə bikə alə həulə şəhidən. O gün ki, hər bir ümmətdən bir şahid, yəni bir Peyğəmbər gətiriləcək, səni də onlara şahid gətirəcək. O gün sənin halı necə olur? Onların halı necə olur? Bu ayə açıq aydın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin o biri Peyğəmbərlərdən üstün olduğunu göstərir. Bu yerinə çatanda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Məsuda deyir, dayan. Deyir, dayandım, başımı qaldırdım, gördüm ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. Çox təhsil edir. Quranı çox gözəl oxuyur. Və Abdullah ibn Amr ibn Az radiyallahu anhuma bir dəfə bu sahabəni yada salır və deyir, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Quranı dörd nəfərdən öyrənim. Abdullah ibn Məsuddan, Abu Hüzəfənin azad etdiyi Salimdən, Ubey ibn Kəbdən və Muaz ibn Cəbəldən dediyini eşitdiyim gündən bəri Abdullahı sevirəm. Diqqət edin, sahabə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə deyib, Quranı dörd nəfərdən öyrən. Abdullah ibn Məsud, Salim, Ubey ibn Kəb, Muaz ibn Cəbə. Bu sahabələr həqiqətən də Quran elmində, Quran oxumaqda mahir idilər. Ubey ibn Kəb radiyallahu anh Quranın əftər oxuyursa, mələklər ona yaxınlaşır. O qədər yaxınlaşır ki, onların artıq o parıltısını görür. Və atda hürüşür, ayaq şahə qalxır, qorxur ki, oğlunu tapdalayar, dayandırır. Quranı saxlayır və o parıltılar uzaqlaşır. Peyğəmbər s.ə.v də təsdiq edir ki, onlar mələklər idi. Əysən oxusaydın, sübhə qədər. Yoldan keçən insanlar onları görəcəkdir şahid olacaqlar mələklərə. Bu sahabə Quran-ı kərimi yaxşı bilməklə yanaşı hədisləri də yaxşı bilir. Yeddi sahabə var ki, ən çox hədis rəvayət edir. Onlardan da ən çox hədis rəvayət edən Əbu Hüreyrədir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh ən çox hədis rəvayət edir. Ənəs, İbn Abbas, İbn Umar, Ayşə və digər sahabələr radiyallahu anhum. Lakin bu sahabənin onlardan fərqi nə idi? Axı bu, İslamı qəbul edən 6 nəfərin 6-cısı idi. Belə baxsa, gələk bu sahabə onlardan çox hədis bilərdi. 23 il Peyğəmbər xalq eləmin yanında olur. Bu sahabə hansı hədisi ki, Peyğəmbər xalq eləm dediyi kimi bilirdi, ancaq onu rəvayət edir. Halbuki hədisi məna ilə danışmağı Peyğəmbər s.ə.v icazə vermişdir. Sahabələr, hədis alimləri, mühəddislər hamısı demək olar ki, hədisləri məna ilə rəvayət edir. Bir söz hədisdə yaddan çıxırsa, onun sinonimini deyir. Buna heç bir problem yoxdur. Axır hədisin mənasını çatdırır. Lakin bu sahabə Quran ayələri kimi hədisi eşitdiyi kimi rəvayət edir. Ona görə də etibar qazanmışdı. O dərəcədə etibar qazanmışdı. Baxın, görün, bundan hansı sahabələr hədis rəvayət edir. Hansı sahabələr bu sahabədən Peyğəmbər s.ə.vələmdən eşitdiyini rəvayət edirlər. Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli, Abu Musəl Əşəri, Abu Hureyra, İbn Abbas, İbn Omar, İmran İbn Hüseyin, Cabir İbn Abdullah, Ənəs İbn Malik və digərlər. Allah onların hamısından razı olsun. Bu sahabələr Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhdan hədis rəvayət edir. Etibara baxın, görün nə cür dəqiq insan idi. Ondan əlavə sahabələr ona dipdə edirlər. Neçə-neçə rəvayətlərdə zikr olunur ki, sahabələr deyərdilər. Abdullah ibn Məsud girdiyi evə biz girə bilmirik. Oturduğu məclislərin çoxunda biz otura bilmirik. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v istər məclisə getdikdə, istər evində oturduqda, istər bir sahabənin evinə gedəndə bütün sahabələri özü ilə aparmadı ki. Xüsusi adamlar o ilə bərabər gedirdi. Hərdən Abbaqır olurdu, Ömər olmurdu. Hərdən Ömər olardı, Abbaqır olmazdı. Hərdən hər ikisi olardı. Hərdən Əli ibn Əbi Talib olardı, bunlar olmazdı. Lakin bu sahada demək olar ki, həmişə onun yanındayım. Niyə? Ona görə ki, bu sahabə Peyğəmbər s.ə.v-in əsasını, səndəllarını, misvakını, hətta aftafasını belə daşımağı özünə fəxr bilir. Özünə şərəf hesab edir. Peyğəmbər s.ə.v hansısa bir məclisə gələndə ondan əvvəl girirdi içəri, əsası da əlində. O içəri daxil olanda əsanı ona verirdi, əyilirdi, əqqablarını sarırdı. Yerini düzəldirdi, Peyğəmbər s.ə.v otururdu. Qalxıb getmək istəyəndə ayaqqablarını yeyindirirdi. Dəstəmaz olanda gətirirdi, misvakını verirdi. Dişlərini təmizləsin. Ayaq yoluna gedəndə astabasını aparırdı. Ona görə də Rasulullah s.a.v ona özü ilə hər yerə getməyə izin vermişdi. Və bu da həmin sahabənin üstünlüyünü göstərir. Bu sahabənin fəzilətinə dair bir çox hədislər rəvayət olunub, bir neçəsini qeyd edəcəm. Huzeyf ibn Yəmən radiyallahu anh, bilirsiniz ki, məşhur sahabədir, ləqəbi də sahibu sirr, sirrin sahibi. Peyğəmbər s.ə.v öz sirrini ancaq ona deyib. Peyğəmbər s.ə.v-in sirrini nə Əbu Bakır bildirdi, nə Ömər, nə Osman, nə Əli, nə də başqaları. Ancaq bu sahabiyyədir. Hansı sir idi bu? Münafiqlərin adlarını. Ancaq bu sahabiyyədir. Heç kəs, ondan başqa heç kəs bilmirdi onlardan. Və Hüzeyfə, Hüzeyfə ibn İlyəmən radiyallahu anhdan soruşanda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə davranışında, əxlaqında və dinində ən çox oxşayanınız hansınız idi? Deyir Abdullah ibn Məsud. Radiyallahu anh. Davranışında, əxlaqında, dinində ən çox ona oxşayan Abdullah ibn Məsud. Radiyallahu anh. Bu sahabə bir dəfə məsciddə ikən Ən-Nisa surəsini oxuyur və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Abbaqır Ömər məsciddən gəlib keçərkən eşidir, dayanır, qulaq asır qulaq asır, asır, asır. Birdən deyir ki, istə sənə istədiyin veriləcək. Abdullah bin Məsud da dayanır, nəsə istəyir, sonra yenə başlayır davam eləməyə. Ənisa surəsini davamını oxuyur. Ertəsi gün Abu Bakır radiyallahu anh gəlir onun yanına. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v sənə istə, istədiyin veriləcək dedi. Nə istədin Allahdan? Deyir, mən əlimi açdım, dua elədim, dedim, Allahım, mənə ölənə qədər mömin kimi yaşayıb, mömin kimi bu dünyadan köçməyi, həmsinin tükənməz bu cənnət neymətlərini və bir də Peyğəmbərinlə bir yerdə olmağı nəsib elə. Əgər bu duanı edirsən və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sən istə, istədiyin veriləcək sənə, hə? bu deməkdir ki, artıq o cənnətlidir. Artıq bu sahabə cənnəti. Hələ bu harasıdır? Bu bir hədisə baxın. Bu lab dəhşət bir hədis. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə Abbaqır radiyalarına deyir ki, qalq cəmaata nəsiyyət edir. O da qalxır bir 5 dəqiq. Cəmaata nəsiyyət edir, oturur. Sonra Ömər radiyallahu anh deyir, qalx, sən nəsiyyət edir. Bu da qalxır, nəsiyyət edir. Otur. Sonra üçüncü bir sahabəyə deyir, qalx, bu sahabənin hədisi sabit çəkilmir. Çünki onun nəsiyyəti yaxşı olmaz deyə Peyğəmbər s.ə.v deyir, olsun, sənin bu danışığın nəsiyyətdən çox sehrə bənziyir. Elə sözlər seçir danışır ki, cəmat onu anlamır. Sonra Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, qal. Onu da İbn Ummu Abs deyə çağırırdı Peyğəmbər s.ə.v. İbn Ummu Abs ləqəbi idi. Peyğəmbər s.ə.v bu ləqəbi ona vermiş. O da qalxır, göründən deyir. Bir ay zaman, Rəbbimiz Allahdır. Dinimiz İslamdır. Rəhbərimiz Qurandır. Qibləmiz Kəbədir və Peyğəmbərimiz bu adamdır. Sallallahu aleyhi və səlləm. Allah və Rəsulü nədən razıdırsa, razıyıq, Nəyə nifrət edirsə, nifrət edir. Bir, bir cümlə deyir, subhanallah. Gör, nə boyda məna əhatə edir özündə. Bir cümlədə. O qədər Peyğəmbər s.ə.v. xoş gəlir. Baxın, ondan əvvəl gör, kimlər nəsiyyət elədi. Abu Bakır və Ömər. Lakin Allah s.ə.v. bu sahabiyə nəsib edir ki, belə gözəl nəsiyyət eləsin. Və Rasulullah s.ə.v. də ancaq ona deyir. Hə, deyir ki, İbn-i Ummuab doğru söylər. İbn-i Ummuab doğru söylər. O nədən razıdırsa, biz də ondan razıyıq. Nəyə nifrət edirsə, biz də ona nifrət edirik. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra İbn-i Məsud radiyallahu anh nədən razı qalıbsa, demək Allah və Peyğəmbəri ondan razıdır. Nəyə nifrət edirsə, demək Allah və Peyğəmbəri ona nifrət edir. Sahabə üçün bu, görününə boyda böyük fəzilətdir. Subhanallah. Həmsinin fəzilətlərindən biri. Bir dəfə sahabələr bir məclisdə otururlar. Hələ o vaxtlar ki, dəvət gizlin gedir. Heç kəs sürət eləmir ki, açıq aydın getsin, haradasa bir Quran ayəsi desin. Tohidə dəvət eləsin. Heç kəs sürət eləmir. Heç kəs və öz aralarında söhbət edərkən deyirlər, görəsən, nə vaxtsa biz açıq aydan Quranı oxuya biləcəyik? Cəmaat arasında açıq aydın Quran oxumağa təmənna edir. Biz indi əlhəmdülillah açıq aydın Quranı nə qədər istəyirsən oxuya bilərik. Ancaq gör onu oxuyan varmı? Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, mən gedib oxuyaram. Deyirlər, getmə. Getmə, yoxsa müşriklər yaxşıb səni öldürər. Deyir, Allah təvəkkül. Gəlir Kəbənin yanına, dörddə dənə ayə oxuyur. Ər-Rəhmən, Alləməl Qur'an, Xaləqəl insan, Alləməhul bəyan. Mərhəmətli Allah Qur'anı öyrətdi insanı yaratdı və ona bilmədiklərini öyrətdi. Müşriklər yığışıb bunu o qədər böyük, ölümcül halda onu tərk edib gedirlər. Bu da qalxır ayağa, bir tər, gəlir sahabələrin yanına. Üzü, gözü, qan içində. Döyülmüş qaldı. Gəlir, görün nə deyir. Deyir ki, vallahi ki, mən indiyə qədər belə ləzzət almamışdım. Subhanallah. Bilirsiniz, məşhur hədisdir. Şəhidi Allah subhanallah hüzuruna çağırır. Bir, nə istəyirsən sənə verim? İstə sənə istədiyin veriləcək. Cənnətdə nələr yoxdur? Nimətlər, hurilər və s. və s. Başı şəhid nə deyir? Bir Allahım, qaytar məni dünyaya, bir dana sənin yolunda şəhid. O ləzzəti duyub. O ləzzəti də hər adam duya bilmir. O, onu hiss eləmək ancaq şəhidə nəsib olur. Və bu ləzzəti də olmaz. Allah subhanət hələ Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh nəsib edir. İlk dəfə açıq aydın müşriklərə Quranı oxuyan sahabədir. Bu sahabə bir dəfə qalxır xurma ağacına, sahabələr üçün xurma dərsin, aşağıdan yuxarı mı baxır ona, ayaqları çox nazik olur. Baxır və başlayırlar gülməyə. Zarafat sən gülür. Peyğəmbər s.ə.v. də gülümsəyir. Deyir ki, gedir. Onun ayaqları qiyamət günü tərəzidə Hud dağından ağır gəlir. Və buna müqayisə olaraq başqa bir hədisə deyim sizə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ən kök adam gətiriləcək, tərəzin bir gözünə qoyulacaq, ağda qanadın qanadı qədər onun Allahın yanında e, dəyər olmuyor. Ağda qanadın qanadı qədər. Yenə bu sahabənin fəzilətinə dair bir hədis, gözəl bir hədisdir də. Deyir, bir dəfə mən gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birgə namaz qıldım. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm o qədər çox Qurandan oxudu, qiyamı o qədər çox uzatdı, mən pis bir iş görmək istədim. Yanındakı tələbələri deyir, neynəmək istədim? Bir mən istədim, oturun, Peyğəmbər s.ə.və yaxşıdır bunu. Diqqət edin. Oturulu vəziyyətdə gecə namazını qılmağa icazə verilir. Şəriət buna icazə verir. Lakin bunda da Peyğəmbər s.ə.və oxşumaq istəyir. İstəmir ki, o ayaqda qılsın, bu isə onun yanında oturulu vəziyyətdə qılsın. Və bunu pis bir şey sayır. Halbuki oturulu vəziyyətdə qılmaq da sünnə. Problem üçün. Buna icazə verilir. Bu həmin sahabədir ki, tələbələrinə deyərdi, biz sahabələr günah gördükdə elə bilirdik ki, boynumuzdan bir dağ asılır. Və həmişə o bizi narahat edirdi ki, nə vaxt canımız bu günahdan qurtaracaq. Siz isə günah gördükdə elə bilirsiniz ki, burnunuzun üstünə bir milçək var. Belə edəcəksiniz, usul gedəcək. Bu həmin sahabədir ki, tələbələrinə deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabeləri sizdən az əməl edərdilər, ancaq sizdən çox savab qazanardılar. Onlar da təəccüblə soruşanda ki, niyə belə? Nəyə görə belə? Deyərdi ki, çünki onlar ahirətə sizdən çox can atırdılar və dünyaya sizdən az könül bağlayırdılar. Və yadıma düşmüşkən, Həsanül Basri Rahimahullahın da bir gözəl sözü deyim. Həsanül Basri tələbələrinə deyir ki, əgər siz Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrini görsəydiniz, deyərdiniz ki, bunlar dəlidirlər. Bunlar sizi görsəydilər, deyərdilər ki, bunlar şeytandır, müsəlman deyildir. Hələ o vaxt, indikilərdən görünən qalır. Bu sahabənin gözəl nəsiyyətləri də var. Bu nəsiyyətlərdən də bir neçəsini istədiyim. Nəsiyyətlərindən birində deyir ki, Allahın sənə, sənin qismətinə yazdığı, ayırdığı ruzu ilə razılaş, qani ol, yeryüzünün ən varlı adamı olacaq. Allahın buyurduqlarını yerinə yetir, ən abid insan olacaqsan və qadağan etdiyi şeylərdən təkin ən təqvalı, Allahdan ən çox qorxan insanlardan olacaq. Üç şey Allahın verdiyi ruziyə qani olmaq, yəni Allah sənə ruzu versə də şükür, verməsə də şükür, verdiyini əlindən alsa da şükür. Vəssalam, olacaqsan ən varlı insan. O qədər, o qədər insanlar var ki, həyatda az tapır, xoşbəxt həyat sürür və insan kimi də dünyadan köçüb gedir. O qədər insanlar var ki, ömrünün axırına qədər var dövləti bol olur, lakin ömrü boyu rahatlığı olmur. Öləndə belə can verir, hə, can verir. Görürsən ki, yenə narahatdır. Yan gelir, deyir ki, filan kəsi məhv elədizmi? Filan kəsinin torpağını əlindən aldınızmı? Filan kəs, filan kəs, bax, bu cür öləndə də onu Allah-u Teala insan kimi ölməyi nəsib eləmir. Ömər radiyallahu anh, bir dəfə gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına, girir içəri, Rasulullah s.ə.v-in də o hücrəsi bu otağın yarısı boydaydı. Otağın yarısı boydu. Balaca bir hücrə. İçəri girir, görür ki, bomboşdur. Yerdə bir həsir, Peyğəmbər s.ə.v dirsəylənib həsirə, həsir də onun bədəninə iz qoyub, biraz su, biraz xurma, başlayır ağlamağa ağlayır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, niyə ağlayırsan? Deyir, niyə ağlamayın ya Rasulullah? Sən Allahın ən sevimli bəndəsi bu cür acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Ancaq Fars, Rum imperatorları saraylarda, cahçalar içində yaşayır. Nə deyir ona? Nə deyir ki, Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh keyfi atılır və ondan sonra ömrü boyu ancaq axirət üçün yaşayır. Nə deyir ona? Deyir ki, istəmirsən ki, dünya onların axirətsə bizim olsun. Həqiqətən elədir. Kim dünyanın dalınca qatırsa Allah ona dünyanı verir. Kim axirət dalınca qatırsa Allah subhanətələ ona axirəti nəql edir. Yenə bu sahabənin nəsiyyətlərindən birində, bu da çox gözəl nəsiyyət. Bir Allah subhanətə alə mərhəmətlidir. Ruzunu sevdiyinə də, sevmədiyinə də <laughs> verir. İmanı isə ancaq sevdiyinə verir. Əgər müminsinizsə, yəqin bilin ki, Allah subhanətə alə sizi sevir ki, o imanı sizə verir. Siz gözünüzü açın, baxın, yer üzündə 6 milyarda yaxın insan var. Əksəriyyəti bayaq dediyim kimi, hər 100 nəfərdən 99 dəhənnəmlikdir. kitab əhlidir, müşriklərdir, Allaha inanmayanlardır, ateistlərdir, nə bilim, kimlərdir, kimlərdir. Hələ müsəlmanlar öz arasında. Elə bilirsin, hamısı doğru yoldadır. Bu qədər adı müsəlman olub bidət, şirk, küfür eləyənlər var ki, onlar da cəhənnəm. Əgər müminsinizsə və mühacir və ənsarın yolundasınızsa, sevinin ki, Allah s.ə.v. sevir deyə sizə o imanı nəsib edin. Bunun mə mənasını, yəni bunu dərk eləsəniz, gecə-gündüz şükür eləməklə kifayətlənməyəcəksiniz ki, Allah sizə o imanı yaxşı edir. Bir misal çəkim sizə. Sahabələrdən birinə Ubey ibn Kəb radiyallahu anhəyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir, yaxınlaşır, deyir ki, Ubey, Allah mənə buyurdu ki, mən Bəyyinə surəsini sənə oxuyum. Bəyyinə surəsi nazil olur və Peyğəmbər s.ə.v onu Übey ibn Kəb radiyallahu anh oxuyur. Übey ibn Kəb görün dərhal nəyi fikirləcək? O dəqiqə. Deyir, ya Rasulullah, atam anam sənə qurban. Deyir, görün, Allah mənim adımı çəkdi. Allah s.ə.v ona deyir, get bu surəni Übey ibn Kəbə oxu. Gör, sahabə nə ilə fəxr edir? Ki, Allah subhanət hələ onun adını təkib. İndi siz də fəxr edin ki, Allah subhanət hələ sizə o imanı bəxş edir. Hər kəs onu bəxş eləmir. Ancaq sevdiyinə bəxş edir. Həmsinin nəsiyyətlərindən birində deyir ki, Allah qəlbində olmasa, heç vaxt rahatlıq tapa bilməz. Allah qəlbində olmasa, yəni Allaha təvəkkül eləməsə, rahatlıq tapa bilməz. Nəyə təvəkkül edirsən elə? Malı var, gücü var, ordu var. Nəyə təvəkkül edirsən elə? Axırı puçdur hamısına, fanidir. Tarix boyu kimlərin nələri olub. Ortada da heç nə qalmır. Vaxt olub, İskəndər olub Makedoniyalı. Hanı ondan nəsə qalıb? O Makedoniyadan. Çingizxan olub. Hanı o Manqollar? Və s. və s. Fironlar, nə bilim, kimlər, kimlər. Allah s.ə.v. Quranda açıq aydın deyir. Onlar sizdən daha güclü, daha ağıllı, yer üzündə daha çox əlamət qurub getmiş insanlar idi. Biz onları məhv elədik. Sizi də məhv eləməyə qadirik. Xəbərdarıq edir. Yəni, heç cür Allahın əzabından qurtarmaq mümkün deyil. Görürsünüz, Yaponiyada nələr baş verir. 9 bal zəlzələyə evlər dözdü, uçmadı. Ancaq Allah s.ə.v. onları zəlzələ ilə dağıtmadı, başqa şey ilə dağıtdı. Səmuz qövmü o dövrdə düşünürdü ki, su gələr, onları məhv edər, yaxud göydən başlarına nəsə tökülər, başladılar qayalarda özləri üçün evlər qurmağa. Qayada sığınacaq tapsın. Allah da onları nə ilə məhv elədi? Küləklə. Hara qaçacaqlar? Allah olmayınca qəlbində heç vaxt rahatlıq tapmaq mümkün deyil. Bu sahabə həyatın gedişatına baxır. Yəni, sahabələrdən sonra gələnlərin yavaş-yavaş necə dəyişdiyini, Peyğəmbər s.ə.v əvvəldən nələr xəbər verdiyini hamısını dərk edir və görün nə deyir. Deyir, siz elə bir zamanda yaşayırsınız ki, bu zamanədə alim çoxdur, danışan isə azdır. Allah yolunda malını xərcləyən çoxdur, dilənən isə azdır. Və bu zamanda əməlləri elm, savad idarə edir. Lakin elə bir zaman gələcək ki, danışan çox olacaq. Alim hesab. Var dövlətini Allah yolunda xərcləyən az olacaq, dilənən isə çox. Həmin dövrdə nəfs əməlləri idarə edildi. 99% müsəlmanlar nəfsinin qurbanı olur. Nəfsinin qulu olur daha doğrusu. Nəfsi nəyi çəkir, onu eləyir. Görürsən ki, bir, bir məsələ barədə fətva sorur. 10 dəfə eyni şeyi təkrar edirsən ki, bu haramdır. Nəfsi buna yol vermir. Gedir başqa bir adamdan soruşur ki, nəfsinə uyğun ona fətva versin, o da ona, o nəfsi ilə əməl edər. Bir balaca şeytan ona yol verən kimi, bir yerdən bir işıq yeri olan kimi, o dəqiqə istədiyini eləyir. Nəfsinin qulu. Və bu sahabələr Əksinə, nəhsinin istəyini həmişə boğardılar. Təsəvvür edin, ev kimi Peyğəmbər Fəsələ məhər demir ki, müsəlmanın geniş evi olmalıdır ki, xoşbaxt olsun. Rahat miniyi olmalıdır ki, xoşbaxt olsun. Mömin, gözəl həyat yoldaşı olmalıdır ki, xoşbaxt olsun. Gözəl qonşusu olmalıdır ki, həyat, həyatı xoşbaxt olsun. Demir bunu, deyir. Lakin bu sahabə özü üçün bir koma, bir daxma tikir. Bu vaxt dostları onun yanına gəlir. Deyir, nə var, nə yox? Sahabə cavab verir. Biz görmürsünüz, başım dünyaya qarışıb. Ha, halal bir şeydir, ha, halal. Yəni, bunu Allah spontane icazə verir. Peygamber s.ə.v də tövsiyə edir ki, geniş evin olsun. Ancaq onu da özü üçün bir qəbahət sayır ki, başım dünyaya qarşı. Gör, neçə saatım, nə qədər vaxtım buna sərf elədim. Ahirətim üçün necə qazana bilərdim. Sahabələr belə yaşayırdılar. Bu cür həyat sürürdülər. Və yenə bu sahabənin bir gözəl sözü bir dəfə deyir ki, mən Miqdad ibn Əsvanın elə bir hərəkət elədiyini gördüm. Hər şeydən çox onun yerində olmaq istəyir. Mirdad ibn Əsvad heç o, o, o qədər də məşhur sahabə deyil. Əli ibn Əbqalib radiyallahu anhın yanındaydı, onun kömək etdi. Çoxlarından sorursan, heç bu adı bilmir. Lakin Allah s.ə. bu sahabiyə məhz buna, bu hərəkəti eləməyi nəsib edir ki, o ilə bu sahabənin fəziyyətini ucatsın. Peyğəmbər s.ə.v müşriklərin əleyhinə bəddua edir. O vaxt ki, müşriklər onlara əziyyət verirdilər, əzab verirdilər sahabilərə. Bəddua edir. Həmin vaxt miqdad radiyallahu anh gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına görür nə deyir? Deyir, ya Resulullah, biz Musanın tayfası kimi demirik, sən və sənin Rəbbin gedin onlarla vuruşun. Əksinə, biz sənin həm sağında, həm solunda, həm önündə, həm arxanda düşmənlə vuruşacaq. Bilirsiniz, Allah subhanətə alə Musaya əmr edəndə ki, bir şəhərə daxil olsunlar, o şəhərin sakinləri də həddən artıq böyük adamlar olur, qüvvətli adamlar olur. Musanın tayfası onları görür, canlarına qorxu düşür ki, biz bunlarla necə vuracaq? Nəhəng adamlar olur. Onda deyirlər ki, ey Musa, sən Rəbbinlə ged onlarla vuruş, qalib gəl, sonra biz gəlib şəhərə daxil olar. Allah s.ə.v. onlara lənətləyir, cəzalandırır onları ki, 40 il onlar səhrada sərgərdan gəzişib dolaşır. Ancaq səhabə görür nə deyir? Deyir, biz sənin həm sağında, həm solunda, həm ində, həm arxan onlarla vuruşacaq. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhunun Quran ayə, ayələrinə verdiyi gözəl təfsirlər var. Minlərlə təfsiri var. Lakin bundan bir, bir cəzini deyəcəm sizə. Deyir ki, Allah yolunda verdiyiniz sədəqə kasıbın əlinə çatmamış, Allahın əlinə çatmamış. Kasıb onu götürməmiş, artıq Allah onu götürür. İnanmırsınız, deyir, bu ayəni oxuyun. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من ibadihi və yəxudu sədəqat. Məyər onlar görmür ki, qullarının tövbəsini qəbul edən və onların verdiyi sədəqəni götürən Allahdır. Görürsünüz, və bağlayıcısı ilə yəni, tövbəni qəbul edən və sədəqələri götürən. Bu ikisini ancaq Allahdır. Sədəqəni insan da götürür. Onun əvəzində sənə nə verir? Heç. Lakin Allah subhanətələ götürür. Onun əvəzində sənə ən azı 10 qat artıq nalası ilə verir. O da götürür o mənada ki, onun qulu götürür. Amma Allah götürmüş kimi sayılır. Və sonda bu sahabənin vəfatı barədə radiyallahu anhu hicrətinin 32-ci ilində vəfat edir. Osman ibn Affan radiyallahu anh'a xilafəti qoydu. Və vəsiyyət edir ki, cənazəsini Zübeyir ibn Avvam cənnətlə yəni müjdələnən 10 nəfərdən biri qıldırsın, o qıldırır və bəqi qəbristanlığında dəfn edilir. Ölüm ayağında ikən Osman radiyallahu anh onu ziyarət edir. Ona baş çəkir. Və bunların arasında olan söhbətə baxın. Osman ona deyir ki, mən təştəkir. Ərəbcə nədən şikayət edirsən deməkdir. Ancaq hərfi mənasının tərcüməsi odur ki, haram ağrıyır. Nədən şikayət edirsən? Abdullah radiyallahu deyir ki, günahlarından. Deyir, ürəyin nə istəyir? Bir Allahın mərhəmətinə qovuşmağa. Deyir, istəyirsən həkim çağıram sənə baxsın. Bir axı həkim özü mənə müxəstəliydi. İstəsə şəfasını verəcək, istəsə canımı alacaq. Və axırda deyəndə ki, öz ailən üçün nə istəyirsən, deyir Allah səndən razı olsun. Ailəm üçün hər şey qoyub gedirəm. Kifayət qədər miras qoyub gedir. Allah subhanətə alə bizləri o mühacir və ənsarın yolunu tutub gedən, onlarla bərabər Peyğəmbər s.ə.v-in hövzunun ətrafında toplaşan və onlarla bir yerdə cənnətə daxil olan müminlərdən etsin. Amin. Subhanakallahumma və bihamdika şəbə əndə ilə ilə və atubu ilik. Thank you.